Я почекав трохи і зайшов туди. Віра з двома чашечками для кави стояла замислена, а навколо неї блищали склянки й тарілки. Блакитна віра, оперезана білим рушником, стояла переді мною, а в неї за спиною пирскав зелений кавник, де чути було готувалася свіжа щойно змелена і запарена, густокоричнева, просто таки піратська кава. Я навіть не почув, коли торохкотів млинок. Ми повільно ворушили чашечками. О блаженство непоспіху, коли життя навколо спиняється, і ти живеш, наче полум'я свічки у безвітрі, що горить рівно, не похитнеться щасливо пильнуючи ту непевну рівновагу. Потім Віра сказала, не глянувши на мене, ти задоволений з дня народження? Задоволений? Вона почекала трохи і повторила запитання ще раз. Ага, я не міг видихнути речення довшого за один склад бо серце мені калатало й боліло. Від кави, може. Ага, повторив я. Я ніколи не голодувала. Ти розповідав мені про голод і про війну. Що це? Я нічого не знала, доки останній рік не наповнив мене голодом до тебе. Незнане мені гостре таке чуття, ніби бракує чогось важливого, для життя необхідного. Назвімо це голодом. Ти слухай, слухай. Можливо, я ніколи більше не скажу тобі такого. Так от це відчуття нестачі, кисню, хліба, води, любові. Воно аж пече. Я не можу ні на мить позбутись його. Ти сиди на місці, дай закінчити. Відчуття голоду і самотності дуже потрібні, майже тотожні, і приходять у парі. Я була самотня і голодна без тебе. Але знаєш, це вже було як передчуття щастя, той голод і та самота. Я все це тобі кажу, бо мала ж колись сказати. Віро, як же я стужився за тобою, ти знаєш про це. Ти, певно, давно знаєш про це. Ти ж мудра жінка, у п'ятсот разів мудріша за мене, в десять тисяч разів. Я так стужився за тобою. Проте я губив слова і відчував, що вони зовсім не ті, чи не зовсім ті. Ми вийшли на балкон. Це, власне, була широка лоджія, де бар'єр з боку вулиці було закладено шифером, і де я спав на широкому тапчані, що вдень правив за канапу для моїх гомінких гостей. Світлофор моргав трьома очима по черзі. Дерева в парку рухались, наче на оперній декорації, і невидимий літак угорі віз до місяця свої різноколірні ліхтарі, наче веселий нічний чаклун. Хочеш, я розповім тобі. До мене прийшло бажання розмовляти, звертатися до неї, сказати усі слова, що спливли враз із найглибших шарів моєї пам'яті. Ні, відповіла Віра. Я сама про все знаю. Кажани літали безшелесні, мов планери, і тільки десь високо, на останньому поверсі, чи, може, на небі, радіоголос буркотів про погоду на завтра. І голос той був такий, наче диктор відчув, що розмовляє сам із собою.